trenbidetako CGTak egun hori baliatu nahi du enpresa mailan hainbat aldarikapenen egiteko eta hortaz mintzatzeko gurekin dugu amaior koskarrat trengidaria eta CGTko kidea egunon zuri. Egunon. Amaiur Koskarat, soldaten inguruko problematika aipatzen da, biharko greba egunean, besteak beste, e, ezartzen hori aitzinean, zer da susen arazoa lantxariekin? Hor, haipatzen duzu inguruan badela arazoat, baina ez da bakarrik hori batzita haipatzen, badela ere pleguak haipatzen dira eta ere lan kondizioak. Hori joan urtean eh, izan ziren greba hundien ondotik hor, salatu ginoen eh, erreforma bat eh, egin zutela eta horren segira bat da, segira horoko bat. Errandu zu, bai, jaz aldaketak izan zirela, piskat zehazten aldituzu? Ba. Eh, jaz, uh, eh, erabakia izan zen uh, Asamblea Nazionalan, uh, jaz ekaina bukaeran eta ustaila xieran Uh, Bozkatua izan zen uh, lege berri bat, eta SNCFA eta RFF uh, struktura guziak berritzera reformatu zituzten. Uh, jaz, deia, saratu ginoen erreforma hori, atseman ginoelako, deia, ez zela bortxaz uh, sentxo honean abiatzen, eta erreforma utxaz zela, ez zela deus ezagia barnean Eh, hainbat uh, juridikoki eta ekonomikoki. Jaren baita strukturak eta estatuduak eh, ez pausatuak izan ziren, baina ez ziren konbantzio kolektiborik erabakea izan, ez zen, ez zen dirurik emana izan estatu partez hiru uh, struktura berri horiak muntatzeko, eta orain deia hasten gira, horren arazoak uh, ukaiten justuki berregiturak eta horren ondorioak eh, zuen dako eguneroko lanean eh, zoin izan dira? Eguneroko lanean eh, izan direnak deia be haipatu zumezala hilabitere inguruan, hor uh, urteko emendaketak mugiztu dituzte eta dituzte. Gero enpleguetan asten dira, orain hasten dira uh, erretretara joetan diren jendeak ez ordezkatzen. Eta Horren ordez, eh, eh, plegu horiek eh, kondizioetan aldatzen eta entzatzen dira be, polikompetentzia bat sartzen ezen zefan, baina beti da uh, orain, beti da, ez da sekuritateari buruz uh, landua hori, baina da ezakit jafistolaz bat bitxia, eta hori da bakarrik ekonomiko kimailan uh, eh, dirua irabazteko. Mm. Eh, lan postu prekarioak ere aipatzen dira, CDDak, eh, hartzen dira horaiz CDIak zirelari gehiago lehen? Be, bai, ja, patxit, eh, arrazen duzu. Uh, ez zen bat ere hori kusia ezen zefan orain arte, eta hasten gira orain CDDak ak uh, etortzen eta gauza jahiak orain jendeak eh, jetretara joeten jarrik, eh, betute eh, beti galdera bat joan baino lago ea prestilean er, haien erretretan berriz zortziko lan egiten, bakantzetan, udan, egu berriz, eta hori ezen nioizik pusteat, eta orain gidariak eldura zededez orain gidatzera batzutan. Polikompendentziara titultzeko, epaten zinuena, zer nahi luke SNCF-ak denek denen ordezka egin dezazuen edo? ez eh, berezitzia edo berez, berezitu bilakatzia edo ah, nunbait ah, ah, mail, mail, bat, mail apaltzen da eh, teknika mailan bakutsaren lan postua edo? Bai, teknika mailan eta bereziki sekuritate mailan. Horein arte, uh, eh, epatzen zen, esentzefako postuan, pertsona bat, bat kotxak ezin zuela, ukan, uh, eh, sekuritateko eh, arauetan, bi, uh, bi sekuritateko responsabilitate baino gehiago. Hori egina zen, uh, arazurik ezukaiteko, eta izateko, haipatzen dena frantzisezatko, bukle de ratrapaz uh, bat. Eta hori gerozta gutiago, murrizte gerozta gehiago, eta uh, da pertsona bako txari, kasik bakarrik egitea lehen hiru lau pertsonek egiten zutena. Eta orduan ezagiago, algeago eh, inork gibiletik heldu eh, hori uh, uh, behitz kusteko. eta beraz sekuritate gutiago. Bai. Horren inguruko arazo konkretuak jadanik ikusiak izan dira edo ahisku potentzialak dira? Horren txantza dugu, zenta ez dugu oino ikusi horren uh, gerostik uh, arazo handirik Izan dira bi arazo handi frantzian, e, eh, bat bretini, eh, dula bizpailu urte, eta danger mendikur bilago eh, paue ondoan izan, den istripua. Baina, oino, arazo tipiak dira, baina astero pasaten dira, e, deitzen ditugun, kasi aksidenteak. Eta horiek badira, hemen, hemen nubait, izan dira kasik hor, izan da bat, bai honan dula bi haste, iru haste, baina ez dugu oino arazo lagirik, eta espero ez dugu laukanen ere. Mhm. Alde ekonomikoa ipatu duzu lehen esten duela sncf alta CGT-ak biharko deialdean, aipatzen du dirua alere badela? dirua, ba, dirua bada, zenta SNCF taldeak uh, orokorki dirua irabazten du. Baina SNCF-ak erabakiduena da dirua ez trenetan ezartzea bizkia jarroa da, ba, esentzefaren guruan trena ez, da berrala orain berak duen aktibitate principala. Orduan, eh, diru hori ezartzen dute autobusetan, tre, uh, kamioietan, baina ez dute gehiago Geroz eta gutiago trenetan ezartzen dute, hori da guk salatzen duguna bereziki. CGT sindikatak lanbidean arteko mobilizazio egun batetarat deitzen du biharko eta gurekin eh, trenbidetako kide dena maior koskarrat. Aipatzen zinaukun, SNCF-ak etzula gehiago lentasuna ezartzen trenetan, hori aski paradoxikoa eh, dugula, eh, dela ejan dugu. Um, Erran behar da, sncf ez duela bakarrik treinetan uh, eh, eskoa sartzen beste kompetentzia edo beste sail batzuetan ari da ere? E, bai, bai, uh, taldean, uh, da orain ba, multinazional bat bezala den talde bat, estatu, frantxez estatu uh, du, duaren adena, eta talde horrek uh, e, 2000 bitik hasi uh, du bere bere eh, giroa emendatzen eta erosi zituen uh, geroztik erositu eh, kamioi enpresak, d'entresangle kamioiak, geodiz uh, kamioiak erosi zituen, autobus uh, enpresa bat sortu zuen enpresarekin, Eh, sortu ditu, e, berriz erosi zuen uh, eh, kovoaturaz uh, eh, uh, webgune bat, Ola, ez zuen entxen zuzen blablakar berriz erosten, ez zuen reusitu bigarrena erosi du berriz. Esentzefak berak uh, erabaki bimnata bitik, bimnata oien urte ingurutatik, berriz bere ekonomiko aldea uh, emendatzen. Eta esentzef grup delakoan, bada, ale tipi bat, orain, deitzen dira SNCF train, eta SNCF logistik, eta gu ale horretan gira. Eta ikustena geroz eta gehiago, ale hori, hor ez dela principala eta geroz eta aldean usten dela. Hmm. Me, estatuak eh, parte hartzen du SNCF-an, baina parte hartzen badu, da gehin bat uh, zerbitzuaren segurtatzeko, ez baita ezpada ondoko beste aktivitatean dako? Ah, estatuak uh, eh, jeinbidean eh, segurtatzeko parte hartzen du, baina estatua ere da esentzefaren akzioner majoritarioa eta orduan urtero egizibitzen ditu dividendeak eta esentzefak diru gehiago malu, dividende gehiago egizibitzen ditu orduan balitu orla bi ikuspundu, ba, alde batetik uh, trein eta, eko, eta aldeko pertsona, fe, arduraduna, baina beste aldetik, eh, baina ezen, eh, eh, kompainia privatu baten bezala, akzionarioen ikuspundu hori eta diru, diru aldetik, nahi luke, esentzifak, marga gehiago ateatzea. Epatzu hm. zu, benefizioak egiten ditola, mementoan SNCF-ak, eh, e eh aldaketa bat, aurten Macron eh, legea ipatu dugu hainitz, azken eh, eta horren aplikatziak ekarriko du, hirien arteko autobus merkatuen eh, idekitzer, nahi du, autobus linea berri batzu sortuko direla Frantzia mailan, eta hori konkurentzia zuzena izanen da, SNCF-aren dako keska bat da? Keska handi bat da, eta ikusia dugu hor asia dela, Uh, duela hilabete bat, egin giroen ekintza bat uh, eh, Baionako geltokian, eta salatu ginoen uh, lege hori eta lege horren segira bat, izan zena, da ezen zefak enterzite treinak uh, zituela, eta adibidez gure euskaldean, uh, e, Parisera joeten den gauezko treina hori desagertzerakoan dela, lege horrekiko, eta endaia tolosako treina, treinak, egunero ibiltzen diren treina horiek, askoz mugistuko litaikela. Gero guk salatzen duguna, bereziki da, bo, bada oran, alde ekonomiko bat, baina sekuritate mailan, autobusa ala ere askoz landierosagoa da treina baino. Uh, eta hori ezaguretzat alde honera abiatzen sekuritate mailan janotan bezala, eta ekologia eh, mailan ere uh, autobusak eh, gehiago kutsatzen du. Oran, hor... Zer du abantaila SNCFak? Hor, marga edo mm, diru gehiago irazten duela autobusak ba, erabiliz, treina baino? Treina, trenbideak entretenitzia baino? Bai, bai, hori da abantailaz. Bai, Luzea litzatzeko, esplikatzeko, eta bada orain ogoita urteko bataia bat hori horren Baina esentzefak eh, pagatz, tren bat ibila jazten duarik, pagatzen duen, pagatzen du zioi bat RFFI eta orain esentzef rezori. Eta pagatzen duzuarik zion hori, pagatzen duzu beti eh, trena ibila azteko presioa, gehi um, uh, tren hori be, berritzeko presioa eta gerozta, trenbidea gerozta zaharagoa izan, kostu hori gerozta ondiagoa da. Horan, trenak, hola, hola tren bat hilbilarazteko, askikailo Gero, autobus bat hilbilarazten zuarik, zer pagatzen zu, pagatzen zu autobusa, bere sofera eta autopiletako eh, peajea handik militzen bat zira. Baina gero ajabegitzeko bidea ez zuzuk pagatzen, da hor no, giren gu iruek eh, gure zergekin gu pagatuko hori, istripuak balma dira eta sultzaileak etor, etortzen balma dira, du eh, autobus konpeniak pagatuko, gu dugu behitz pagatuko, eta konkurentzia hori gu, gu, gu atxamaiten ez dena logikoa, ez dena egiten. Konkurentzia aipatzen baitugu, hor eh, Macron legarena aurtengo da, baina eh, ondoko urteetan, e, iduriz trenbidearen liberalizazioaren e, bidean baigira, zentzefak ukaitena lituzke ere trenbidean berean e, konkurente batzuk. Bai, teorikuki hori e, gertatzen alda. Jakin da, deia hor esentzefa e, ba, tren, tren komerzio hori liberalizatua dela dula mahurte orain, merkantzia garaioetan eta ikusi dena aipatzen zen dula mar urte hori zela eh, ideia hon bat eta merkantzia hori pusatuko zuena ikusi duguna da amar urtez trenetan ibili dira merkantziak eguneko irurgoi ez da eta zen entrepresak dira orain balia orain uh, frantzian hainbat eguneko Frantzian, balia berroita bat eh, entrepresa trenetan. Baina zentzen dira, dira ba, euh, principalak dira bo, SNCF, Fred SNCF, markantzitan, bada VFLi, dena SNCFako filiala bat, badugu euh, VFLi aparte bada Navilan Kargo, dena SNCFako beste filiala bat, badugu Euro Kargo dena Dutch Banden filiala bat, hori da esentzifaren alemanian den uh, eh, esentzifaren eh, hainikoa. Uh, Horan, guk pentsatu nuan, ez, ezela bortxaz gauza hona izan den, zenta zer gertatuko da. Hor, arribatuko dira entrepresa batzu, eta hartuko dituzte, ibiltzen diren linak. Hor, ezarkutuzte trainak, bo, eta horietan ez arazurik izan den. Baina, ez diren Eh, eh, ber bortsa zibiltzen zizienak, garen bat ezakit, hemen onguruan, baiona paueko tren, bidea edo baiona tarbesekoa, egin ber, ber, batean baiona garazikoak, me oiak utziak zango dira, eta ez ditu inorek hartuko, eta ez da bortxaz dirurik eginen segituan uh, Eta ikusiko da, hemendik dik uh, amak, amabost EDF, GDFN hainean, eh, be presioak ez direla apalduko, berez, berala hemen dira direla, eta sekuritate mailan aldiz haina apalduko dela. Mm. Hori da gure e, eh, xin, gure ikuspundua. Bai. Amaiur eh, koskarat, eh, behar azken hitz bat eh, biharko greba mugimenduari buruz, pentsatzen da segitoa izanen dela, ze ondorio izanen du uh, entzat konkretuke? Be, bidaiari entzat in, ondorio ah, izan da, treinak treina, gutiago izango dela. Uh, greba guzitan bezala ikusiko esentzefak, TVRak dituela eh, segidan eh, moztuko eta kenduko eta TGVak utziko dituela utziko dituela bai, egiala guk or, egun hortan uh, arazo bat kertzen dugula jendeai uh, nahi guk nahi da beste egun guzitan greba aparte beste egun guzitan treina ungi bild dezan eta hor orain hori ez da ere ez da gertatzen orain, izango godi baina espero urte, beste urtean uh, obeki pasako dela. Ama jursi itai uh, sindikatekoa, tren gidaria ere. Mila esker gurekin izanik,